benvidas ao Teleclube Un podcast en galego no que dous colegas cinéfilos, Elena e Vins, conversan sobre o cine que paga a pena ir ver Ou o que non Bos días, xente que escoita o Teleclube Que tal, como estades? Que tal, Vins? Hai cousas que nunca cambian como o inicio deste podcast, non? <laughs> É que... <laughs> non hai que cambiar nada, non? Está genial. <laughs> É moi ben, benvido ao Teleclube outra vez, sí, Elena. Eh? Unha segunda temporada, que non le iba a decir, eh? Wow, sobrevivimos unha. <laughs> eh, bueno, esperemos que vos acordades de nós, a pesar de que levamos eh, dous meses desaparecidas totalmente de redes sociais e así, e que, bueno, esteamos pasando moi ben este verán, non? Sí, sí, sí, hai que descansar un poquinho. <laughs> Exactamente. Así que bueno, eh, se volvedes para esta segunda temporada, mil Millones de grazas, Si se é vez que nos escoitas, pues puedes seguir, o sea, o Teleclube puede escoitar totalmente, los capítulos no te, por qué seguir un orde, así que invitamoste a que escoites este o que escoites o que te queiras, ¿no? Exacto, sí. Un pueblo se compone de varias entidades. Por ejemplo, la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub. Bueno, a pele de hoxe é de... Tim Burton, que seguro que xa sabedes de escalé, pero pero bueno, Tim Burton é super, o sea, non moi pouco hai que dicir de Tim Burton, creo que moi pouca xente non o coñece, non? Eh, Tim, Bar Tim Burton é un director de California, de Estados Unidos, e que é coñecido sobre todo por facer películas de estilo gótico, non? Ou de estilo así oscurillas, pero bueno, sempre cun toco, un toque así medio comedia ou medio, bueno, eh, non sei como explicarlo moi ben, así medio divertido, non? Non é, non é oscuro, oscuro, oscuro. Para que non a, o, o coñezades, pois é famosísimo por por películas como Eduardo Manos, Manos Tesoira sería en galego, non? Bueno. <laughs> Sleepy Hollow, eh, Batman, Big Fish, eh, buf, é que ten un montón. E eh, últimamente, bueno, ten outras pelis como Alicia en el País das Maravillas ou fixo eh, Charlie la fábrica de chocolate e eh, tamén é coñecido por Beetlejuice, non? Uh -huh. Eh, bueno, a película da que imos falar hoxe é eh, a continuación desta outra película, que sería, neste caso, Beetlejuice, Beetlejuice. I can't believe Grandpa's dead. Death is hard. Yeah, sometimes I think life is harder. Pues Beetlejuice, Beetlejuice, eh, a secuela, a Beetlejuice. Eh, seguimos aqui con los mismos personajes después de 36 anos. Eh, retomamos la história. Wow. eh, con algúns personaxes da primeira película, incluyendo eh, Beetlejuice, o, o personaxe titular, que outra vez está interpretado por Michael Keaton. Uh -huh. Eh, tamén volve Winona Ryder, xa é eh, unha señora que na primeira película era unha nena, nena. unha adolescente, bueno, pero moi pequena. E agora é unha señora Eh, Lydia Dietz, que ahora tiene su propio programa de televisión, donde entra en casas eh, encantadas y fala con gente y busca eh, fantasmas. Ah, ahora ella tiene una fía también rebelde. En este caso no tiene este estilo tan gótico como ella. Ella sí, Lydia sigue con este estilo muy Winona, Ryder, muy Tim Burton. Y a su fía está interpretada por Jenna Ortega que é eh, a actriz que interpreta a Wednesday, que é unha serie producida por Tim Burton tamén, tamén. Eh, e, e bueno, un pouco é a verdade como unha versión nova de Winona Ryder, un pouco está facendo papéis moi parecidos a, aos papéis que facía Winona Ryder ao principio. Pódese dicirse. No, da, da súa carreira. E se parecen bastante. E, e tamén volve Catherine O'Hara, que facía Eh, o papel de Delia, que era a madrastra de eh, Lydia en la primera película. Bueno, eh, así que esas tres generaciones de mujeres tienen que volver a casa principal de la primera película en el pueblo de Wind River, en Connecticut. Por una tragedia familiar y por causas tal, tienen que buscar ayuda de Beetlejuice otra vez. Después salen unos uh, personajes nuevos como Jeremy, que es un mozo que cita e a Dostoyevsky y a quien interesa a Astrida, que es Joan Ortega, Justin Thoreau, como un mozo actual de Lydia, de Winona Rider que es un poco insoportable, gracioso, no sé qué. Eh, Mónica Bellucci, como Dolores, una italiana que es a mujer, bueno, muerta de Beetlejuice, que ahora busca venganza y Willem Dafoe como Wolf Jackson, que es un actor muerto que ahora fae de policía no mundo dos sí, mortos. detective, ¿no? Sí. Em, y bueno, así eh, a trama, básicamente, en resumen... eh, non sei que pensaches ti, para min, a min pareceume que intentaron meter tres películas dentro de unha aquí. Hai, hai moitas tramas. <laughs> sí, a ver, eh, Steven, o sea, eu pasei non moi ben vendo a peli, pero estaba reflexionando, non, cando saí dela, porque creo que en primeiro lugar é moi difícil ver esta película, creo, sen ver a anterior, non? Porque basicamente hai un montón de como lle chaman, ovos de Pascua, eh, ah, easter sí. eggs, uh -huh. eh, continuamente, non? É todo o rato continuamente están dando guiños e detalles e temas da película anterior, non? E nós, por exemplo, que a vimos tres días antes de Veranova, sí, sí que é certo que eu agradecín, porque creo que se non teria visto a película con unha, o sea, con unha idea totalmente diferente, creo que me, sí. me enteraría da metade, non? Entón, aparte do que dis que sí que é certo, non, que hai como tres historias dentro dunha e que, que se ao final se, se fusiona e todo un pouco caótico. Tamén para min pasa un pouco iso, non, que, que é case como unha continuación, pero unha continuación case como unha homenaxe a primeira, non? Dame un pouco a sensación, non sei que pensas ti. Sí, sí, eu total. O sea, a verdade, a min pareceume un pouco unha obra de fanficción. Uh -huh, sí, sí. Como, o sea, a min para min non tiña ningún sentido porque se fixo esta película. Tiña sentido facer esta película, uh, o guión de verdade tiña sentido eh, en, al, en algún momento, para min non. O sea, un pouco como todas as secuelas que estamos vendo agora de cazafantasmas, incluso as novas de Star Wars. Totalmente. Por que estamos facendo iso? Porque a primeira tivo éxito e, bueno, os actores siguen vivos, algúns, e, ah. e veña uh, eh, a facer outra. E um, o que disti de facer guiños á película anterior, o sea, eu vin Beetlejuice pola primeira vez, hai tres días, non sei como nunca vira na miña vida, pero encantoume moitísimo. Pareceume xeñal, unha peli clásica de Tim Burton, que igual para min leva moitos anos sen facer unha boa peli. O sea, a súa época de ouro que fixo Batman, Batman Returns, eh, Eduardo Manos, Manos bueno, Manos Tesoiras sí. e, <laughs> e Mars Attacks incluso, uh -huh. que é como unha mestura de peli B, eh, o estilo gótico, non sei, como so, todo moi chulo. Despois, cos efectos digitais igual xa non funcionaron tan ben as súas novas. Um, así que os guiños que fai a película anterior a verdade é que me fixeron pensar no bo, na boa que é a primeira e en que estas escenas que fan es que están facendo guiños non son tan boas e e non sei para o sea, xa como que perdeu un pouco esa esencia que tiña a primeira, non? Que a primeira era como todo tamén máis inesperado, non? Tamén é certo mm. que Tim Burton, Tim Burton, Tim Burton Tim eh, Burton. Tim Burton. Bueno, non sei. <laughs> Eh, é o moi moito máis coñecido agora quizáis do que era entón, non? Entón claro. é posible tamén que agora pois este, xa estemos máis acostumadas ao que vai facer, non? Pero sí que é certo isto, non? Que que falta, igual que falta, igual creo que estamos tamén nun punto que isto é moi interesante tamén, no que Eh, todo intenta ser máis escuro, non? O primeiro Tim Burton era daba igual, era caos, o sea, a primeira película de Peter Chus é caos, da igual, é, eh, non, non pretende darte medo tampouco, pretende, pois pues eso, que te que confundirte a personaxe de Peter Chus, de feito, a película se chama así e aparece pouquísimo na película, é eh, a primeira, a primeira parte, sí. se te fixas, de metraxe te moi pouca, non? Mm. Entón eu creo que busca un pouco ese caos, non? E esta, quizáis, polo momento no que estamos vivindo agora, non o sei, eh, non ten tanto ese caos, intenta ser máis seria, non? E, e o mellor tamén iso perde, non sei, perde un pouco desa esencia de loucura que tiña a primeira. Pode ser, para mí esta película é moi caótica, pero non en plan ben, caótica porque temos personaxes que non teñen sentido, o sea, eu esquicinme moitas veces que Mónica Bellucci estaba por ali. Sí. Porque si poderías eliminar ese personaxe e daría igual, o sea, non aporta nada á historia. Fai no xenial, o sea, a escena cando se presenta a súa personaxe é incrible. Brutalísima. Pero despois sí. que ten que ver ela con nada, pois nada. E pero a primeira é caótica controlada, <laughs> non sei se iso ten sentido, pero Sí, un caos, bueno, que a propósito, non? Digamos sí. que Sí, simplemente refírome, non, que por exemplo a escena de Mónica Belucci de feito é bastante grimosa, é dicir, mm, non? Sí, e na sí. primeira, e hai na primeira era como era todo riquiño a pesar da grima, non? Non sei explícalo moi ben, que igual é cousa miña, non, pero me dá a sensación de que nos como que as pelis de agora xa non se deixan levar tanto polo caos, pero o caos este que representa a primeira, non? Pero igual eh, igual non é así, non? Simplemente que me dá a sensación de que é máis difícil agora facer absurdideces. É como que todo ten que ter como unha parte máis así seria ou así e nesta peli me dá me dá un pouco tamén esa sensación, pero bueno. Sí, pode... eh, non, o sea, ahora sí, estou de correr, porque incluso para min os, perso os personaxes da primeira película non son persoas, son caricaturas, exacto, ¿no? Exacto. E ora temos que ver a Lidia, que ora é unha muller coa súa fía, e esta relación que hai que empatizar con elas. Exacto. Exacto. Ten que ser máis emocional, pois a primeira peli non hai nada emocional <laughs> en ningún momento. É todo moi absurdo e moi artificial. De feito, o final da primeira acórdate que de repente ela vive cos mortos e son os mortos os que eh, están contentos porque sacou unha matrícula de honra eh, nunha asignatura e os pais andan por aí, pero podían non estar. O sea, sí. realmente era en plan, que está vale, pasando? Acabamos ¿no? aquí. Sí, sí, <laughs> que está pasando? E os mortos non pasa nada e sí. todo mundo, ninguén se pregunta por que a nena ve mortos, o sea, non? E, e é como un, un, un tema distinto, non? Sí. Pero bueno, gustaríame volver un pouco tamén ao que decías das tres pelis, que tres sí. películas crees que existen Para dentro mí, de... Hai unha película que é eh, a fía de... o sea, Jenna Ortega, que é Astrid, que coñece a un rapaz, uh -huh. ¿no? E teñen, empezan unha relación e pasa... O sea, igual para mí foi a historia máis interesante, pois pues non, sei. De algún xeito, cada historia é interesante. Um, e, bueno, pasan cousas e despois teñen que arranxar cousas, uh -huh. ¿no? Guai. Después, esta historia de Beetlejuice y e a su mujer, que chupa almas, que no... bueno, ¿qué está pasando, No sé. Que los muertos morren, parece ser, que esto es una cosa rarísima. Y e visualmente muy guay, y e Mónica Bellucci, genial, que guapísima, que chulo, em, todo, pero bueno, pareceme otra película. Y después a este rollo entre Beetlejuice y Lidia, que si se casan otra vez porque no se casaron antes y ella se siente perseguida por él. E un pouco tes todo isto amontonado na mesma peli e, bueno, sí que o pri a primeira peli de Vitor Chese é eh, caótica, pero tamén sentía que eh, todo tiña sentido, que en algún sentido é unha película perfecta, que cada imaxe, incluso cada vez que presenten unha nova personaxe, este plano xa en un segundo entendes que é este personaxe e que Total. e despois non cambia, non hai arco, o sea, é, é así, arco, sí. Sí, se dice. Sí, ¿no? arco, sí, sí. Arco. Uh -huh. Eh, e esta película non sei, pareceume moito máis random, pero non en plan ben. Claro, sí, e tamén quizáis menos graciosa, non? Non sei, eh, estaba lendo antes unha crítica, non, que dicía que que na outra peli a día de hoxe incluso a ves e, e hai cousas que, jolín, por exemplo, é unha maravilla, non? Cando van ao máis alá, que agora tamén pasa, e o, e o máis alá é burocracia pura, sí. e os que levan a, o máis alá a burocracia son os que se suicidaron, non? Que é como un castigo eterno, sí. non? De, eh. e é como impresionante, non? E isto a primeira vez que o ves, claro, te impacta un montón. É certo que nesta segunda, claro, os chistes que funcionaban, siguen funcionando porque funcionaban entón, pero por exemplo, a min o personaxe de William Defoe, creo que quería ser máis gracioso do que o era, non? É un pouco, non sei. E entón me dá un pouco de rabia, porque eu disfrutei moito da peli, de verdad, pasei moi ben, pero sí que me deu un pouco esa sensación de que estaba todo un pouco collido con calzador, como intentando sí. ser máis do que é, non sei. Sí, eu que teño que dicir que eu disfrutei moitísimo de Willem Dafoe aquí. Um, era unha das miñas outras partes favoritas, ele e Monaco Bellucci, pero outra vez que estaba facendo nesta película. Sí. Non, non entendí moi ben este actor porque o que diste na primeira película dos funcionarios que se suicidaron eh, non sei, unha, non sei, un chiste gracioso e, bueno, ten sentido na, neste mundo. E en Inside Out 2 vimos que nunha secuela po podes ampliar o mundo, explicar mellor o que está pasando dentro da cabeza de alguén e ves un sitios ves sitios distintos. Aquí non sentín que aprendín máis No. Do mundo los mortos. O tren do o Soul Train only. Hai un Soul Train que foi Sí, que que que é gracioso, gracioso porque porque sí. se supón que está bailando soul, que como non había unha, me dixeron que hai un programa de televisión que se chama Soul Train e que non de Que non a miña xeración, pero é da xeración ¿no? de Tim Burton, sí. supoño que será un, un Tiene que ver con disco un guiño a iso, sí. non? E o Soul Train é moi divertido, pero é certo que é verdad, é verdad, te razón, non amplía máis, non? non Eu quería saber máis cousas dese sí. mundo burocrático, pero repetían as mesmas escenas, sí. escenas, non? E repetían os mesmos chistes, e entón y, y está guai porque sigue funcionando en algunha forma, pero sí que é certo que se bota de menos non algo sí. algo máis profundo, Algo ¿no? máis profundo. Máis profundo en o, dentro do caos, non? Exacto, que, sí, sí. Dentro, dentro del, de la, do, do ridículo, non? Que todo, que está guai, porque sí. está guai que sexa ridículo, non? Y, e, e, bueno, falando de repetir escenas, a mellor escena que eu vin igual nos últimos meses foi a escena de Banana Boat, eh, da canción na primeira peli de Beetlejuice que, ah. que a, a, a familia, o sea, entran os fantasmas dentro da familia e empezan a cantar e bailar que disfrutei como un neno pequeno sí, eh, sí. ríndome como un tonto o sea, encantoume e intentan facer unha escena parecida aquí e outra vez, bueno, está ben pero eso me fixo pensar na primeira película que o fan super ben e aquí, buah, están intentando repetir algo que non se pode repetir mm, exacto E bueno, despois por decir cousas así boas tamén desta peli, que tamén estén moitas, uh -huh. eh, diría, por exemplo, que a mí encántame que manteña a stop motion nos, nas, sí. nos, nos monstruos sí. no mundo este que seguimos sen saber moi ben que mundo é, onde están os gusanos de arena, a de area. Sí. Guiño, eu creo, a Dune, por Seguramente, certo. Sí, <laughs> seguramente, eh, entón, bueno, esa parte é genial. E, e, por exemplo, tamén canto representa, porque eh, como se chama? O Jeffrey Jones. Jeffrey Jones non aparece na película, aparece sempre representado por ou é está feito Jeffrey Jones é o pai, o pai o, ah, o avó, o pai de o pai de de, de Winona. Uh -huh. E se te fixas aparece representado ou por unha stop motion que está guai tamén, <laughs> ou ou se queredes saber como, escoitade sí. despois do despois do spoiler, non? Sí. Porque aparece de forma para que non, bueno, para que non se lle recoñeza, non? Uh -huh Y esto es porque básicamente está acusado, creo, de pedófilo, me parece. Y no podía aparecer. Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, no Lo sabía. Sí, entonces, claro, no podía tenerlo ahí porque era como. estaba ah, estaba preguntando de por qué salen todos y este no está vivo. Pues por eso, ah, no sí. Lo sabía, Dios mío. Sí, entonces, claro, tuvieron que meterlo, pero no sabían cómo meterlo y bueno, pues decidieron meterlo así, supongo. Mm. Entonces, bueno, no sé qué piensas ti de, de, esta, de esta forma de, de mantener, ¿no? Sí, ya, estoy de acuerdo, pero creo que me falta algo, o sea, ya con usar cámaras digitais eh, a película perde unha esencia, unha Hombre. incluso os efectos reais parecenme <laughs> máis falsos que eh, in, os pasillos que están feitos como o eh, expresionismo alemán, ¿no? Como, o sea, non sei como inclinados, explicar, inclinados, todo raro. sí non saime todo máis falso, máis artificial, pero non artificial chulo anos 80, non sei, menos visualmente eh, táctil, sí, non sei. Pare, sí, <clears throat> parecía menos que poquer plastilina, non? Sí. Sí, pode ser. Sí. Como sei que fixeron moitas cousas reais, xa, non? Reais, non artificiais con imaxes digitais, e despois hai todos os homes cos uh, as cabezas encollidas, aí, ah, no? sí. Eh, así, o, os Bob e os demais Bob, que sí. están super ben feitos e super graciosos, sí. <laughs> eh, pero incluso iso sinto que vale, guai, pero non é como a primeira <laughs> pelis. Igual é malo compararlo tanto, pero... Sí, a ver, pero que pasa que xogan a que o comparemos, porque sí. ao final eh, o inicio da peli para empezar é que xa está cheo de guiños, ah. xa ves o coche aí, na, na, o sea, é a maqueta, é o mesmo inicio, este mesmo fixas inicio, da outra, sí, non? Que na primeira é como impactante porque sí. a nos pasou, nos non, eu non relembraba nada, mm. e cando chega ao final a casa dixemos, que cutre, que parece unha maqueta, e que realmente era unha maqueta, o sea, que xogou con nós, porque realmente sí. era rollo que cutre, non, en realidad está super ben feito porque é unha maqueta e ti pensabas que non. E, no. aquí volven facer o mesmo, pero claro, é o que distir, repiten outra vez iso e xa non... E iso pensas que, igual, que ven a primeira. <laughs> Claro, <laughs> e é, es, claro, e iso é culpa, eu creo, de intentar parecerse tanto a primeira, non? De facerse a sí mesmo como un auto-homenaxe, mm. non? Mm. Que, que está guai, pero claro, é imposible ver esta peli sin pensar na outra, é imposible. É impos... no, imposible, imposible, non podes ver esta película. No. Bueno, eh, entón, a ver, Vince, veredicto, entón. Pois eu ten que dicir, aburrínme moitísimo. Ah, eu creo sí, que non me eh. rin en ningún momento. Eu di, ti dis que o pasaches ben. Eu non o pasei ben. Nada. Para nada. Pareceume unha obra de fanficción aburrida eh, inútil Eh... <laughs> Buah, eh, estamos empezando este teleclube eh, entón, con puñaladas, eh? Que, especialmente despois de ver a primeira, como me enfado, eh, levamos un verán de twisters. Ε, κάθε Fantasmas 19. Eh, Deadpool y Wolverine 3. Eh, Inside Out 2, que bueno, algunas peles son mejores que otras. Pero por favor, eh, maldito Tim Burton. Un director super original y nos da Pero, esta merda 36 años después, por favor, ¿podés nos dar Dumbo? Alicia no País de Maravillas. Eh, joder, sí, qué sí. horrible esta película. Beetlejuice, Beetlejuice fai algo novo e original como fixeres no principio da túa carreira, por favor. Pero creo que isto unha vez máis é uns tempos que estamos vivindo, tío. O sea, ah, creo que está de moda porque vende e porque xa non se pensa en, en vou facer esta peli porque quero contar unha cousa nova de Beetlejuice, non? Que por certo, bueno, non falamos de que é increíble por unha parte que Michael Keaton parece que non pasaron uns anos por ele. Eh? Sí, ten, o sea, ten máis engurras, pero Hostia, pero, pero sigue facendo exactamente o mesmo papel. A voz, no, todo, sí, todo igual. Fai non xeñal. Pero sí, o problema creo que hai un problema de base aí. Entón, eu pasei non me ben, por qué? Para empezar, porque Tim Burton últimamente o que está facendo basurilla, Alicia en Pesas Maravillas a mí me pareceu unha película máis aburrida que vin en moito tempo. Sí. Entón iba cunha idea xa de... Mm, E, dixen, bueno, pois pues mira, entretívome. O sea, ten un montón de cousas que non te din nada, porque mm. sí que é certo que... E para empezar, bueno, xa falaremos nos spoilers, pero hai unha cousa que xa sabía dende un minuto que, que apareceu, xa falaremos despois, xa, xa me imaginei que era iso que estaba pasando. Vale. Pero eu por, por romper unha lanzada por el, entretívome unha parte, vale? vale. Pero estou de acordo con que, a ver, xente, tedes moitísimos cartos para facer peliculones, o sea, por favor, deixade de Tim Burton, tío, o sea, estás en crise, non sei, podes estalo, pero fai outra vez pelis que merecen sí, a pena, porque por últimamente favor. nos últimos que outro día estábamos calculando, cando foi a última peli que nos molou Delia e 15 anos igual sí, era, non? Como se chama? A novia do cadáver. A novia do cadáver que creo que ten 15 anos, non? Sí. non? unha barbaridade, eh, sí, realmente, sí, non? Sí. Entón, xente de Hollywood, poñedevos as pilas, o de todas mm. partes, bueno, sobre todo de Hollywood, porque o teu país está últimamente que repite, repite, eh? <laughs> Facemos todo mal. um, sí, e bueno, teñe que, o sea, que parece que, que o pasaron moi ben os actores e... A veces notas, eh? E pero... Mónica Bellucci, xenial, e Willem Dafoe, xenial, e Michael Keaton, xenial, pero necesita de tedes outra película sí. que esta. Por e ter imaginación, porque sí. seguro que a tedes un mundo o máis alá, contarnos máis, máis do máis alá sería teria sido divertidísimo e non contarnos o mesmo outra no. vez. E ora imos facer spoilers, vale? Imos falar de, de, de unhas cousas que se si non vises a película e despois de escoitar esta crítica e ainda queres verla <laughs> a ver <laughs> imos facer spoilers se non mira a primeira, polo menos, a ver <laughs> sí. Bueno, primero podemos hablar de que eh, Jeffrey Jones non ten cabeza porque o comeu un tiburón, que isto bueno. E Jeffrey Jones é o pai, o pai sí. da familia esta. Eh, sí. Para que saibades que a razón pola que non se lleve a cara e como fixeron, pois pues, come un tiburón e eh, eh, pues, pois, sí. non ten cabeza. É gracioso, entón, é moi gra... sí, eso está no, guai. É... A min eso de feito encanta porque oh, fala así, lle vai sí. saindo como sangue, así tal. Resolveron ben o problema este que, que sí. acabas de contar. Sí. E cando morre mm. tamén a boa, como se chaman? Eh, O'Hara, non? <laughs> Catherine O'Hara, uh, Delia. E cando a topa, eu pensaría que asco, porque non ten <laughs> cabeza, pois pues, está enamoradísima lle cae a sangue así na cara e tal, e eso como que ten algún detalle divertido, sí. eso, eso ten algún detalle divertido. Sí, sí, sí, sí. E un pouco relacionado, bueno, para empezar así con as spoilers así máis profundos, eu teño que dicir que souben que o rapaz estaba morto dende o principio. Ah, sí, eu, eu non estaba llena. seguro, vale, ti, ti xa Desde o primeiro momento, vale. vino e di, cando lle dio de Dostoyevsky dixen, ah. empecé a cheirar mal e dixen, este tío <laughs> está, está morto, morto. Non o sea, non sei por qué, así. non sei por qué, pero soaba como demasiado Ajá. eh, falso, non? Ajá. Entón dixen, este rapaz está morto seguro, non? E despois cando entra na súa ah. casa E xa, eso xa xeraba por todas partes, porque entra na cociña e non se lleve a cara no a Yeah. Era rollo, aquí hai algo oscurísimo mm. e entón eu de primeiro momento me deu a sensación de que xa mm. debía estar cadáver. O que non sabía se era un cadáver bo ou malo. Ajá, que está un pouco, non? Que era malo, non? Sí. Que, sí. Pois pues a min gustoume esta parte da historia, sí, sabes? Se si fora esta historia a película inteira, porque sí que él ten que pasar por como inmigración para sellar sí. o pasaporte para cambiar de mm, del lugar con, con, ella, que está viva. pues esta parte del mundo dos muertos, si hubieran en, xa, pron, en, pr pr profundizado, máis ali, no? máis sí. ali hubiera sido, o sea, algo interesante, pero bueno, despois tiveron como cinco cousas máis que tienen que facer antes de acabar a peli e, e casi nin te lembras. Pero... E que a mí me dá a sensación de que a historia tira que ser sido só esa, a de Jenna Ortega. É unha muller que, o sea, unha nai que ten un problema porque a súa filla non fala con ela dende que morreu o pai. Mm e, e que non se cree que pois vexa que vexa fantasmas sí. e que entón sexa que ela se enamora dun morto e acaba no mundo dos mortos e sería unha historia moito máis mellor porque podes Estaría... porque podes profundizar no mundo Exacto. dos mortos, non? Todo demais para mí sobrou, pero por todas partes, eh? Total, e despois eh, atopa o pai ali E está ali, e xa está. E non pasa nada. E non pasa nada, e están xuntos durante tres segundos e non, se, non que... se falan en ningún momento sobre o, sobre o que pasou. É, é gracioso porque el ten pirañas por pero todo o corpo. Pero tampouco nada diso. No. Tampouco comentan, hostia, cantas pirañas tes. No, no. Pero é como, vale, presa, temos esta, esta trauma porque o meu pai está morto e ti non, non o podes ver. E por que non a puido, non o puido ver? Pois pues non o sei, porque estaba no, traballando todo o rato. Supoño, non se explica. Sí, pero necesitas... Ah, exacto, no, non Sí, no, no, no. Eh, outra cousa, pois non está Gina Davis ni Alec Baldwin nesta ah. película. E por que? porque atoparon un un Unha, un, un buraco un legal. Un buraco legal e xa está. Vale, Pero e nada molaba moitísimo que explicaran clase de buraco legal sí. ese, ¿eh? en plan de que descubrimos que podíamos votar, se facíamos non sei que, pois pues, contamos, sí. E por que querían ir a outro sitio, nada, xa, pois pues, por iso non está na peli. Despois escoitei unha entrevista con Gina Davis e ela dixo, eu imagínome que non estamos nesta película porque as fantasmas non non se embellecen. E claro, que Alec Baldwin e Gina ah, Davis agora teñen 70 anos. Hostia. Michael Keaton tamén, o que pasa que leva moito maquillaxe, maquillaxe. pero sí que se nota que sí, está máis maior. Sí, sí. Eh, pero bueno, iso tería sentido, pero tamén creo que hai que explicarlo un pouco mellor, porque acaba a primeira película e eles basicamente convir convírtense nos pais de Sí, sí, de, De, de, de, de Wainona. De Wainona. E ela nin sequera os bota de menos ni nada, cando te, en teoría creceu con eles. Sí. É un pouco iso, non? Que intentan facer algo como moi profundo e intenta facelo máis profundo que a outra, pero ao final queda moitísimo máis superficial, sí. porque as conversas son moitas veces ridículas, non é o que dis sí. ti, ao final de todo danse unha aperta e xa está, danse unha aperta co pai que ten os chismes aquí e xa sí, está, e o día seguinte xa se levan ben todos no, e xa non pasa nada. Non, non, sería moito mellor quitar toda a emoción desta película porque ao final non tampouco dedican ad, uh, eh, adican moito tempo a a construir estas relacións emocionais Tampoco me creo para nada que Lydia Dietz, Winona Ryder, da primeira película, agora está na televisión con un programa de entrar en casas y hablar con fantasmas. Que eu non me creo que esta nena medrou para ser esta mujer. Eh, que non, non me creo. É que ata o, o aspecto que ten é o mesmo, leva o mesmo sí. estilo e todo, que en plan, sí. a ver, O sea, está guai, <laughs> pero ata aí dis, dios, non paro de pensar en Winona Raider pequena, o sea, porque eh, ten o mesmo a roupa, e o mesmo peinado, sí, e o mesmo sí, sí. todo, non? Sí. Eh, sí. Bueno, simplemente o final que eu tampouco entendí moi ben porque ao final ela soña con que se casa a súa filla e ten un, un pequeno Beetlejuice, supoño que é porque ten medo de que volva ou están esperando facer unha terceira, porque mm, capaz son, eh? Unha terceira. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Claro, van facer outra. Ah, sí. é por iso, non? O sea, que non está morto o rapaz, o sea, o señor, eh, o sea, o Beetlejuice non está morto, en teoría. No, pero non está morto, Bueno, ¿no? está, explotou, non? Eh... Ah, pero creo que explotou, pero ah, despois non está morto. O sea, bueno, creo que... As... Mm, o sea, creo que está vivo. Non, non sei, pero eu creo que vai creo que, bueno, eu non vou ver a terceira, dame igual se temos pocas ou non. <laughs> <laughs> Facemos outra película, porque eu xa estou farto. Eh, vexo a primeira outra vez, pero... Bueno, está guai porque por primeira vez estamos, o sea, aquí hai verdadeira verdadeira diferenza de porque eu É, é a primeira vez que eh? sí, eh? Bien, sí. ves, este este teleclube empeza Ajá. máis emocionante. <laughs> Máis, sí. Tampouco discutimos nada, pero... <laughs> Bueno, tampouco fai falta. <laughs> no, en algún momento temos que... Mm, non sei... Sé, Discutir aí, aí... Sangue. Bueno, pois iso, eh, se escoitades ata aquí, moitas grazas eh, por volver a escoitar o Teleclube ou se empezaches a escoitalo, grazas por escoitarnos por primeira vez. eh, seguro que vins que devolver, volveros recordar que temos... Ah, temos Instagram. <laughs> Eh. <laughs> e podes seguirnos ali. Eh, sí, darnos un like o que se, o que se faga. E nada, esperamos que vexamos unha peli máis interesante a próxima vez. <laughs> Veña, vémonos en dúas semanas no seguinte Teleclube. Unha mm, pertiña. Vale, chao, chao.